devītā nodaļa. No ievainojums Turkas sagulēja drudzī trīs dienas. Viņš bija smagi slims un gulēja pusē bez samaņām, bet Lūvis prata daudz ārstniecības mākas un ar savām zalītēm un apliekamiem kā māte kopas turkas, un visiem par izbrīnu. Ceturtajā dienā viņš bija augšā, gan vājš uz kājām, bet citādi pietiekams pirkts. Bulta bija trāpījusi kakla dzīslu, un jo vairāk tā dzīja, jo stiprāk savilkās, tāpēc sturkas galva liecās uz vienu pusi, kas piešķīra viņam tādu sērīgu izskatu, un tomēr viņš bija tikpat draisks un jautrs kā allaž. Visi laupītāji priecājās, ka viņš izdzīvojis, un ja tie dažreiz viņam uzsauca šķīpaurs, kad tiem no viņa kaut ko vajadzēja, tas bija domāts pa jokam, un sturkas par to nebēdājās. Bēdājās vienīgi Roņa. Nesaskaņa starp Matis un Borku padarīja viņas dzīvi grūtu. Viņa bija cerējusi, ka naidošanās pamazām norims pati no sevis. Pašlaik tā uzliesmoja no jauna un kļuva bīstama. Katru rītu, kad Matis ar saviem laupītājiem izjāja caur vilka šokļiem, Roņai bija jāprāto, cik no viņiem pārējās mājās neievainoti. Viņi nomierinājās tikai tad, kad vakarā visi sasēdās ap garo galdu, bet nākamo rītu nemiers atkal jau bija klāt, un viņi jautāja savam tēvam, kāpēc jums, Borkam un tev, tā jādzenas vienam pēc otra dzīvības? Prasi Borkam, Matis atteica. Viņš izšāva pirmo bultu. Stur, kas tev to pastāstīs? Tomēr arī Lūvis beidzot nenocietās. Bērns ir gudrāks par tevi, Matis. Tas var beigties tikai ar asinspirti un postu, un kam no tā būs kāds labums? Kad viņam pretī nostājās gan Roņa, gan Lūvise, Matis saniknojās. Kam no tā būs kāds labums? Viņš auroja. Kam no tā būs kāds labums? Lai Borka beidzot aizvācas no Matisa pils, vai jūs stulbeņi to neapjēdzat? Vai tam akurāt jānotiek izlējot asinis tā, lai visi aiziet uz viņu pasauli, Iekams jūs paspēsiet to izdarīt? Roņa jautāja. Vai tad citas izejas nav? Matis skābi paskatījās uz viņu. Par to vēl varēja ķīvēties ar lūvisi. Bet, ka Roņa nav uz viņu ar vienu roku, tas bija vairāk nekā viņš spēja izturēt. Atrodi citu ceļu, tu, kas esi tik dūšīga. Izdzen tu borku no Matisa pils. Pēc tam, lai viņš guļ kā netīra lapsa mežā ar visiem saviem sumpūrņiem, es tiem nekā nedarīšu. Matis apklus un nedaudz padomājis nomirumināja. Bet ja es nevaru nogalēt vismaz borku, lai tad mani sauc par nelieti starp laupītājiem. Katru dienu Roņa ar Birku satikās mežā. Tas bija viņas mierinājums, bet nu viņa vairs nevarēja dzīvot pavasarī tik bezbēdīgi, un to nevarēja arī Birks – Pat pavasars mums ir sabojāts, Birks sacīja. Divu vecu tiepīgu laupītāju vadoņu dēļ, kas izkūkojuši prātu. Cik bēdīgi, domāja Roņa, ka Matis ir kļūst par vecu, tiepīgu laupītāju vadoni, kas izkūkojas prātu. Viņas Matis, viņas priede mežā, viņas stiprums. Kāpēc ir tāda sajūta, ka Birks ir tas, pie kā meklēt patvērumu, kad ir grūti? Ja tu nebūtu mans brālis, viņa sacīja, tad es nezinu. Viņi sēdēja pie ezeriņa, un ap viņiem bija ziedoņa burvīgums, bet viņi to tikpat kā nemanīja. Roņa prātoja. Ja tu nebūtu mans brālis, tad es varbūt neraizētos par to, ka Matis grib nogalēt Borku. Roņa paskatījās uz Birku un iesmējās. Un tā ir tava vaina, ka man ir tik daudz bēdu. Es negribu, lai tev būtu bēdas, Birks sacīja, bet arī man nav viegli. Viņi ilgi sēdēja, un viņiem bija smagi, bet kopīgais smagums abiem bija mierinājums, un tomēr viegli nebija. Ir tik nedroši, kad nezini, kas vakarā būs dzīvs, kas miris, Roņa sacīja. Kaut arī neviens jau vēl nav miris, Birks teica taču tas atkarēs tikai no tā, vai fokta karēvi atkal būs sākuši muģēt mūsu mežos. Matis un Borka gluži vienkārši nespēs viens otru nonāvēt. Tiem pietiks, ko uzmanīties, lai turētu atstatumā karēvis. Jā. Kā tad? Un tā ir laime? Roņi piekrita. Birks smējās. <laughs> Kas tev būtu domājis, ka no fokta karēviem var būt kāds labums? Nedroši tāda dzīve ir tik un tā, Roņi sacīja un nedrošas būs arī visas mūsu mūža dienas tev un man. Viņa aizgāja paskatīties, kā ganās savvaļas zirgi. Barā turējās arī rakaras un trakulis. Birks uzsilpa tiem. Abi pacēla galvas un izskatījās tādi kā domīgi. Pēc tam mierīgi turpināja ganīties. Varēja manīt, ka roņi ar birkušiem neko lielu nenozīmēja. Nezvēri jūs esat, Birks sacīja, kaut arī ganāties te un izskatāties tik mīlīgi. Roņa gribēja mājās. Pāris vecu tiepīgu laupītāju vadoņu dēļ viņa vairs nevarēja mierīgi dzīvot mežā. Todien, tāpat kā citas dienas, viņi, Roņa un Birks, šķīrās krietnu gabalu pirms vilku žokļiem un tālu no visām laupītāju takām. Viņi zināja, kur jāja Matis un kur gāja Borkas ceļi. Tomēr viņi allaž baiļojās, ka tos kāds neierauga kopā. Roņa ļāva Birkam aiziet pa priekšu. Redzēsimies rīt, viņš sacīja un aizskrēja. Kādu brītiņu roņi pakavējās, lai paskatītos uz jaunajiem lapsēniem. Tie lēkāja un rotaļājās, prieks bija skatīties uz tiem. Bet roņi nejuta nekāda prieka un drūma prātoja, vai jebkad maz būs tā kā agrāk. Varbūt viņa nekad vairs savā mežā nespēs būt tik priecīga kā agrāk. Tā viņa gāja uz mājām un nonāca līdz vilku žokļiem – Tur sardzē stāvēja jūens un mazais klipens, un viņi izskatījās mundrāk nekā citkārt. Steidzies uz mājām, tad redzēsi, kas noticis. Jūens mudināja. Roņa kļuva zinkārīga. Tam jābūt kaut kam uzjautrinošam, tas pēc jums redzams. Jā, vari man ticēt, klipens smīkņāja. Gan jau pat redzēsi. Roņa sāka skriet. Kaut ko uzjautrinošu viņai nu dien vajadzēja. Drīz jau viņi bija pieskrējis pie lielās zāles durvīm un iekšā dzirdēja Matis smieklus. Tie bija skaļi, dārdoši smiekli, kas sildīja roņu un aizdzina nemieru. Un nu viņi gribēja zināt, kas Matisam liek tā smieties. Steikšus viņi iemetās vēlju zālē, un ko līdz Matis viņu ieraudzītā metās klāt un apkampa roņu. Viņš pacēla roņu augstu gaisā un pasvieda riņķī, tik nesavaldīgs viņš bija. Roņa meitiņ! Viņš kliedza, tev bija taisnība, nevajag nekādas asins izliešanas. Nu, Borka aizies kā divi deviņi ātrāk nekā palaidīs pirmo rīta pirdienu, tici man! Kā tad? Matis rādīja. Paskaties, paskaties, ko es tikko nogrābu pats savām rokām! Vēl zāle bija pilna satrauktiem laupītājiem, kas lēkāja riņķi un taisīja traci, tāpēc Roņi uzreiz nevarēja saskatīt, ko Matis rāda – Vai saproti, Roņa, meitiņa, es tikai pateikšu Borkam, vai tu paliksi vai iesi prom, vai tu gribi atpakaļ savu čūsklēnu vai negribi. Tad viņi ieraudzīja birku. Sasietām rokām un kājām, ar asiņainu pieru un izmisušu skatienu, viņš gulēja dziļi stūrī un viņam apkārt klaigādam un bļaudam lēkāja Matisa laupītāji. Ei, mazais Borkas dēls, vai tu esi mājās pie sava tēva? Roņi iekliedzās, un no viņas acīm izsprāga niknuma asaras. Tu nedrīksti tā darīt! Viņa kliedza un sita ar dūrēm Matisu, kur vien tika tam klāt. Tu nezvērs, tu nedrīksti tā darīt! Matis ar būkšķi nolaida Roņu zemē, nu viņš bija gan smējies, un tik stipri viņu pārņēma dusums, ka viņš nobāla. Ko mana meita saka, ko es nedrīkstu darīt? Viņš draudīgi jautāja. Es tev to pateikšu, Roņi sacīja, laupīt tu vari naudu, mantas un kādas drazas vien gribi, bet cilvēks tu nedrīksti laupīt, jo tad es vairs negribu būt tava meita. Kas te runā par cilvēkiem? Matis ieteicās, bet viņu balsi pazīt nevarēja. Es esmu noķēris čūskulēnu, uti un mazu sumpurni, un beidzot gribu dabūt tīru savu santēvu pili. Pēc tam tu vari būt vai nebūt mana meita, kā gribi. Putevi! Roņa kliedza. Likpaurs pērst pienāca un nostājās starp viņiem, jo bija nobijies ne pa jokam. Nekad viņš nebija Matisu redzējis ar tik pārvērstu un pārakmeņojušos seju, un tas biedēja plikpauru pēru. Vai nu tā jārunā ar tēvu? Plikpaurs pērs sacīja, saņemdams roņu aiz rokas, bet viņi to izrāva. Tu tevi! Viņa iekliedzās no jauna. Matis šķita viņu nedzirdam. Bija tā, it kā viņam vairs nebūtu roņas. Fjusok! Viņš sacīja tādā pašā drausmu pilnā balsī. Ej augšā pie Ellas rīklas un aiznes Borkam vēsti, ka es gribu viņu redzēt, ko līdz rīt uzlaiks saule. Labāk, lai viņš atnāk, pasaki to viņam. Lūvis klusēdam stāvēja un klausījās. Viņa sarauca uzacis, bet nekā nesacīja. Visbeidzot viņa piegāja pie birka. Ieraudzījis brūci zēna pierē, viņa paņēma māla krūku ar dziedinošiem zāļu uzlējumiem un gribēja to nomazgāt, bet Matis iebļāvās – nepieskaries tam čūskulēnam! Čūskulēns vai nē, Lūvis atteica, bet šo brūci vajag nomazgāt. Un tā tika nomazgāta. Tad pienāca Matis. Sagrābis Lūvis aiz rokas, viņš svieda to šķērsām pāri istabai. Ja knūtas nebūtu viņu uztvēris, Lūvis ietriektos tieši gultas stabā bet lūvis sodam neviens nespēja izbēgt, un tā kā Matis nebija sasniedzams, viņa iesita knūtasam, tik stipri, ka tas iestenējās. Tāda bija pateicība par to, ka viņš neļāva lūvisai ietriekties gultas stabā. Ārā, visi vīrišķi! Lūvis kliedza. Pazūdiet kā divi deviņi! Nekā cita jūs nedarat kā tikai nelietības, vai dzirdēji, Matis, pazūdi! Matis uzmet lūvisai tumšu skatienu. Tas būtu iebiedējis jebkuru, tikai ne lūvisi. Sakrustotām rokām viņa stāvēja un noskatījās, kā viņš ar saviem laupītājiem atstāja zāli, un viņam pār plecu tika pārmests birks, kam vara krāsas mati nokarājās pār acīm. Puh, tevi matis! Roņi iekliedzās, pirms smagās durvis aizcirtās aiz tēva. To nakt Matis negulēja gultā blakus lūvisē kā parasti, un kur viņš gulēja, lūvisi nezināja. Kas man daļas gar viņu? Lūvis sacīja. Tagad es varu izstiepties gan platumā, gan garumā. Bet aizmigt viņa nevarēja, jo dzirdēja savu bērnu izmisīgi raudamu, un bērns neļāvās mierināties. Tā bija nakts, kuru Roņai vajadzēja aizvedīt vienai pašai. Roņa gulēja nomodā un ienīda savu tēvu tik stipri, ka jūta sirds krūtī saraujas. Tomēr ir grūti ienīst kādu, ko tu visas savas dzīves dienas esi ļoti mīlējis. Tādēļ Roņjai šī bija visbriesmīgākā nakts. Pēdīgi viņa aizmiga, bet uzrāvās augšā tik līdz sāka svīst gaisma, drīz laiks saule, un tad viņai vajadzēja būt pie Elas rīklas un redzēt, kas tur notiks. Lūvis mēģināja Roņu aizskavēt, bet viņa neļāvās. Roņa gāja, un Lūvis klusēdam gāja viņai nopakaļus. Un nu viņa tur stāvēja, Tāpat kā toreiz katrs savā pusē Ellis rīklē, Matis un Borka ar saviem laupītājiem. Arī undisi tur bija, un pa lielu gabalu roņi dzirdēja viņas kliedzienus un lāstus. Tas bija Matis, kuru viņa lādēja tā, ka ausis svila, bet ilgi Matis neļāva sev lamāt. Vai tu nevari apklusināt savu sievu, Borka? Viņš jautāja. Tev nenākt par ļaunu paklausīties, kas man sakāms. Raņa bija nostājusies Matisam aiz muguras, lai viņš to neredzētu. Pati viņa redzēja un dzirdēja vairāk nekā spēja izturēt. Blakus Matisam stāvēja birks. Viņš vairs nebija saistīts ar rūkām un kājām, bet ap kaklu viņam bija siksna, un šo siksnu Matis turēja rokā it kā vestu suni. Tu esi ciets vīrs, Matis, Varka sacīja, un nekrietnis vīrs. Kad tu gribi dabūt mani prom, to es saprotu, bet panākt savu gribu uzbrūkot manam bērnam, tas ir nekrietni. Es neesmu prasījis, lai tu izteiktu savas domas par mani, Matis sacīja. Toties es gribu zināt, kā tu domā izvākties? Barka klusēja. Viņš bija tik ļoti sarūktināts, ka vārdi iestrēga kaklā. Ilgi viņš klusu ciešot stāvēja, tad beidzot ieteicās. Vispirms man jāsameklē vieta, kur mēs bez baiļu varētu apmesties – bet tas var izrādīties pagrūti izdarāms. Bet, ja tu atdosi manu dēlu, tad es tev dodu savu goda vārdu, ka mēs aiziesim, iekams vasara būs galā. Labi, Matis piekrita. Un es dodu tev savu goda vārdu, ka tu dabūsi savu dēlu, iekams vasara būs galā. Es gribēju teikt, lai tu atdod viņu tūlīt, Borka sacīja. Un es gribēju teikt, ka tu viņu nedabūsi. Matis atteica. Bet mums Matis pilī ir cietumnieku kambari. Viņam netrūks jumta virs galvas, ja iegadīsies lietaina vasara. Lai tas tev ir neliels mierinājums. Stāvēdama Roņa klusi iekungstējās. Tik cietsirdīgi viņas tēvs bija izdomājis. Borkam bija jāizvāc stulīt, ātrāk nekā viņš palaidīs sev pirmo rīta pirdienu. Tā taču Matis bija sacījis – Citādi Birkam vajadzēs sēdēt ieslodzītam cietumnieku kambarī līdz pat vasaras beigām. Bet tik ilgi Birks tur neizturēs, to Roņa zināja. Birks nomirs, un viņai vairs nebūs brāļa. Tēva, kuru viņa spētu mīlēt, Roņai arī vairs nebūs. Tas darīja sāpes. Roņa gribēja sodīt Matisu par to, un arī par to, ka viņa vairs nespēja būt Matisa meita. Ai, kā viņai gribējās kaut Matis ciestu, tāpat kā viņa cieta un cik spēcīgi viņa vēlējās kaut varētu Matisam visu izjaukt un iznīcināt viņa nodomus. Un piepeši viņa zināja. Zināja, kas darāms. Reiz, sen atpakaļ viņa bija tā darījusi, un arī toreiz niknumā, bet ne tik apmāta kā pašlaik. Gandrīz kā reibonī Roņa ieskrējās un pārlidoja pāri Elles rīklei. Matis ieraudzīja viņu lecam, un viņam no krūtīm izlaudzās kliedziens. Tā kliedz meža zvērs, kas nokļuvis nāves bailēs, un viņa laupītājiem sastinga asinis dzīslās, jo neko briesmīgāku viņi vēl nekad nebija dzirdējuši. Un tad viņi ieraudzīja roņu, savu roņu, otrā pusē plaisē pienaidnieka. Nekas ļaunāks un nekas tik neaptverams vairs nevarēja notikt. Neaptverams tas bija arī borkas laupītājiem. Viņi blendza uz roņu, it kā viņu vidū būtu nolaidusies kāda mežonīga harpija. Borka bija tikpat samulsis, bet ātri vien apķērās. Bija noticis kaut kas tāds, kas visu mainīja. Tik daudz viņš saprata. Te nu atlēca harpijai līdzīgā Matisa meita un palīdzēja viņam izkļūt no ķēzes – Kāpēc viņa darīja kaut ko tik neprātīgu, viņš neaptvēra, bet pasteidzās aplikt roņai siksnu ap kaklu, un to darīdams viņš klusi smējās. Pēc tam viņš uzsauca Matisam. Arī mums šai pazemes pusē ir cietumnieku kambara. Tavai meitai tāpat netrūks jumta virs galvas, ja iegadīsies lietaina vasara. Apiernies ar to, Matis! Bet Matisam nevajadzēja nekādu mierinājumu. Kā aizšauts lācis, viņš tur stāvēja un šūpoja savu smago ķermeni, it kā apspiestu kādas neciešams mokas. Viņu uzlūkojot, Roņi ieraudājās. Matis bija palaidis vaļā siksnu, kas turēja birku piesietu, bet birks palika stāvam bāls un izmisis, un viņš skatījās pāri Ēlas rīklai uz Roņu, kā viņa raudāja. Tad pie Roņas pienāca Undis un iepukņīja viņu. Raudi vien! Es arī raudātu, ja mans tēvs būtu tāds nezvērs! bet Borka pavēlēja Undisai pazust kā divi deviņi, viņš sacīlēja Undis nejaucoties. Roņa pati bija nosaukusi Matis par nezvēru, un tomēr viņa vēlējās kaut būtu varējis to mierināt. Par to, ka bija Matisam nodarījusi un kas lika viņam ciest tādas mokas. Arī Lūvis gribēja palīdzēt Matisam kā Alešu, kad viņš bija nelaimē. Pat laban Lūvis stāvēja Matisam blakus, bet viņš to pat nemanīja. Nekā Matis nemanīja. Pašlaik viņš bija viens pats visā pasaulē. Tad Borka viņam uzsauca. Vai dzirdi, Matis, vai tu dos atpakaļ manu dēlu vai nedosi? Bet Matis tikai stāvēja, šūpojās un nekā neatbildēja. Tad Borka iebļāvās. Vai tu dosi atpakaļ manu dēlu vai ne? Beidzot, Matis it kā atmodās. Zināms, kā došu, viņš vienaldzīgi sacīja. Kad vien gribi. Un es gribu tūlīt, Borka teica. Nevis, kad vasarai pienāks gals, bet tūlīt. Matis pamēra galvu. Es jau teicu, kad vien gribi. Bija tā, it kā tas vairs neattiektos uz viņu, bet Borka ņirdzīgs mīnēdams teica. Un to pašu brīdi tu dabūsi savu bērnu. Mājiņas tirzniecība paliek mājiņas tirzniecība. To jau tu pieproti, kverpis tāds. Man nav bērna, Matis atteica. Borkas priecīgais smīns apdzis. Ko tu ar to domā? Vai tā atkal ir jauna nekrietnība, ko tu esi izdomājis? Nāc un ņem savu dēlu, Matis sacīja, bet man tu bērnu vari nedot atpakaļ, jo man tāda nav. Bet man ir! Lūvis tīdraudīgi iekliedzās, ka no mūra dzeguļiem gaisā pacēlās vārnas. Un šo bērnu es gribu atpakaļ, vai saproti, Borka, tūlīt! Tad viņa ieplata acu uz Matis. Arī tad, ja bērna tēvs ir galīgi zaudējis saprašanu. Matis pagriezās un smagiem soļiem aizgāja.